Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemem näme diýýär, Kullu beni Ademe hatta diýýär, we haýrul hattaine et-tawwabin diýýär. Adam oglunyň näme? Barysy ýalňyşujy, ýöne olaryň ile olaryň içinde näme? Iň haýyrlysy kimdir diýýär? Toba edujylar diýýär. Kullu beni Ademe hatta. Adam oglunyň barysy ýalňyşy biljek. Olaň içinde haýyrlysy boljagy kim toba etjegi we ýene näme toba etmeklige, käbir ýalňyşlyklarymyzdan gaýdanymyzy beýan etmeklige ýene bir terýan zat Rasulallaň mubarek hadysy. Olam näme diýýär? Ha, et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu diýýär. Günäden toba eden adam göýä näme, günä etmedikdek. Edik ýaly ysrar edýär. Günäden toba eden adam göýä näme günä etmedik. Soňam näme biziň çagyrýan, dawat etýän akydamyz bar, olam ählisünne wal jemaadyň akydasy. Kuran hadys bilen, sahabalaň düşünjesi bilen ýörýän, selef salyhyň ýolundan, ählisünne wal jemaadyň ýolundan ýörýän ulamalaň goýan kadasy bar. Goýan düzgüni bar. Olam näme bir adamynyň ýalňyşy, Näme ýaýrasa, bir bedgatçynyň bidgaty ýaýrasa, şonuň tobasynyň şerti näme diýýärler? Şonuň ýalňyşynyň, bidgatynyň ýaýraýşy ýalak şonuň tobasam ýaýramaly. Ses ýazgysy üstünden näme, günäsi ýalňyşy, bidgaty ýaýran bolsa, hökmany suratda şonuň tobasy ses ýazgy üstünden ýaýramaly. Kitap üstünden ýaýran bolsa, kitap üstünden, umumy, ýani bir adamynyň ýalňyşy ýa bir bidgatçynyň bidgaty ýaýradymy, Soň toba etdimi, Şo diňe birki adamyň arasynda men ýalňyşymdan gaýtdym, men ýalňyşypdyryn, indi düşünýän diýeni bolanok. Hökmany suratda ýaýramaly şo. Şonuň üçin biz çagyrýan, näme, ýolumyzyň goýan kada-kanunlaryna boýun bolýas. gel diýýär. Indi biz haka bellik, hökman gelmeli. Gelenimizem ýeterlik däl. Näme etmeli? Beýan etmeli, çagyrmaly, düşündirmeli we ýalňyşan zatlarymyzy düzetmeli. Rasul Alla-da şeý diýýär, Her bir adam ýalňyşy ujudyr. Saňa biri ýalňyşyňy aýtsa, ýa özüň ýalňyşanyňy bilseň, durma diýýär üstünde. Düşündiňmi? Haýyrly ýalňyşanlardan bol diýýär. Taýyp, haýyrly ýalňyşanlardan boljak bolsak näme etmeli? Näme? Toba etmeli. Şondan gaýtmaly. Şündükdämi? Şoň üçin biz Kuran, hadys diýýäris we näme? Sahabalaryň ýoly diýýäris. Biziň näme? Uýýan Kuranymyz toba et diýýär. Ýalňyşdyňmy, toba et diýýär. We biziň uýýan Rasulymyz näme diýýär? Toba et diýýär. Biz näme etmeli? Hökman toba etmeli. We näme, biziň uýýan ulamalarymyzam näme diýýär? Bir bedgatçynyň bidgaty ýaýrasa, bir alymyň ýalňyşy ýaýrasa, hökmany suratda näme etmeli? Şonuň tobasy ýaýramaly. Şonuň üçin biziň näme, biziň bilen bile şu hak ýolda jemlenişýän käbir musulman doganlarymyz bar. Düşündiňmi? Ýöne olar näme?